n'amakariyeri muri zone Kabuye komine n'intara ya Kayanza byarahagaritswe by'agateganyo na buramatari w'intara ya Kayanza kuri uyu wa mbere imvo ngo nuko bamwe mu bacukura ubwo butare babikora batisunze amategeko bucanandi y'amagara y'abantu y'uno munsi muganga Eric hasa umutima aza kudusigurira ibijyanye n'indwara ifatira ku mushaha irangwa no kuyinga umwanya umwe hamwe yo kwagirwa n'ico caha yohanwa hisunzwe amategeko ibikorwa byose byo gucukura byose bijanye no gucukura ubutari n'amakariyeri muri zone Kabuye komine n'intaya kayanza byarahagaritswe by'agateganyo bishikirizwa na Hayimicisha hayo nibura amatari w'intara ya Kayanza iyo ndongozi yabishikirije mu nama yahuje abajejwe intwaro n'abegwa n'ico gisata kuri uyu wa mbere ni nyuma y'urugendo bagiranye n'izo mpande zose ku musozi Kinyamukizi ni muri zone muri iyo zone aho basanze bamwe mu bacukura ubutari n'amakariyeri muri ako gace babikora batisunze amategeko na cyane cyane yajyanye no kungira ibidukikije n'inkuru tubaza Patrick Nsengiyumva kubwabura matari w'intara ya Kayanza bamwe muri abo bacukuye ubutare n'amakariyeri batisunze amategeko ngo ni cyane cyane abimvye imisozi bahejeje ntibafurira ibinogo abarenze imbibe z'ibibanza bari bemerewe n'amategeko gukoreramwo hamwe ndetse n'abimvye amakariyeri hafi y'amabarabara aho naho agatanga karoro nk'ibarabara ry'igihugu nimero zitatu ku ruhande rwa Kayanza Ngozi ngo biboneka ko atagikoze ivyo bikorwa vyo kwimba amakariyeri bihagarare rishobora kubangamirwa n'ibihomoka hambavu yabo bavugwa ko bakoze ibikorwa vyabo vyo gucukura ubutare n'amakariyeri muri zone Kabuye batisunze amategeko ngo abandi bagiye barimba imisozi haruguru canke hepfo y'amazu y'uburaro bw'abantu ngo bishobora guteza impanuka ku buzima bw'abo bantu buramatari w'intara ya Kayanza Remi Cishahayo yamenyesheje ko ari muri iyo ntumbero ibyo bikorwa bibaye birahagaritswe by’agateganyo muri ako gace iyo ndongozi y'intara ya Kayanza ikaba cishiraho umugwi wihariye ujejwe kwiga ibibazo byose biri muri icyo gisata kugira ngo higwe n'ingene buri muntu canke ishyirahamwe bagiye kuzohora bakora bisunze na ntaryo amategeko agenga ico gisata bamwe mu bari bitavye iyo nama basanzwe bakora akazi ko gucukura ubutare n'amakariyeri Buruseli baragirije bamwe mu bakozi b'ikigo kijejwe gucukura ubutare n'amakariyeri mu Kayanza OBM ko rimwe na rimwe hari aho babaka ibiturire kugira ngo baborohereze mu kuronswa impapuro zikenewe kugira ngo batangure gucukura kuri icyo kibazo naco buramatari w'intara ya Kayanza yabasavye gukora bisunza amategeko hamuwo nawe azobaka igiturire bamushengeza hanwe hisunzwe amategeko Remi hayo akaba yavuze ko ari muri iyo ntumbero asabye igipolisi kijejwe kugwanya ibiturire mu ntara ya Kayanza gutanguza amatohoza yimbitse kuri ivyo biturire bivugwa muri ico gisata c'ubutare hamuwo bizo bizagira ahanwe hisunzwe amategeko mukayanza patrick nsengiyumva ku baradiyo isanganiro ndagushimire Patrick Nsengiyumva tubandaniriza no makuru twabateguriye mu yavugwa mu gisata c'indero bamwe mu babyeyi barereye mu mashuri nshingiro mu gisagara ca Bujumbura bamenyesha ko bafise amakenga ku kuntu ibibazo vy'igice ca gatatu kirangiza umwaka ku mashuri yegeranye examen en mu rurimi rw'igifaransa vyatowe mu ntango z'ico gice ivyo vyigwa bitaranatangwa David Ninganza ari muri komite nshingwa shure kuri lycée Notre-Dame de Rohero mu gisagara ca Bujumbura akaba kandi ari mu bavyeyi bafise amakenga anasaba ko hoba itegeko rya leta rigenga agenga iby'ico kibazo ku mashuri yegeranye David Ninganza yakuwe kuri telefone na Evariste Ndiko Banyanga ni ibintu bitasiguritse na gatoyi ni ibintu kandi bitumvikana kubona umwigisha ashobora gutora ikibazo kizokorwa inyuma y'amezi atatu urumva ko n'umutekano w'icyo kibazo ugaheza utoroherwa hanyuma ikindi kigira kabiri biratangaje kugira ngo umwigisha atore ikibazo cy'ibyo atarigisha rero nta na hamwe nta na hamwe byigeze bibonekaho umwigisha atora ikibazo ku byigwa ataratanga atazi neza ko azonahashyize bigora gusigurika ingene bavuga bati by'ukuri genda igice kiratanguye mutore ibibazo by'aho batarashika rero nk'umubyeyi nk'userukira ababyeyi ivyo twaragerageje kubisigura kubereka yuko by'ukuri bidahuye n'indinganizo kandi bishobora kugirira nabi abana bakira noneho warabonye ubushize ingene bw'iki kibazo rero nk'aha tuca tugira amakenga y'ingene icyo kibazo heza ikabikwa kandi noneho twumvise gica mu minwa y'abantu benshi hariho umwigisha hariho deseye hariho depeye noneho batubwiye yuko ngo n'abarespektere baheza bakajamwo mbega none eh, mwaba mwaregereye ubujejwe inyigisho mu gisagara cya bujumbura kugira ngo muvugane icyo kibazo naramwegereye ikimenyamenya nuko twagize ikiganiro twe nawe tubona kumenana amaso mu ayo makenga twayashyikiriza reka ndaguha hariho amashuri ushobora gusanga sekisiyo iri ku mashuri atatu gusa urumva ibibazo byatanzwe n'abo bigisha batatu gusa bisigura ko umwigisha ashobora kuja kwigisha ibyo nyene arazi n'ibyo mugenzi we yigishije ugaca usanga abana baciye basamarira ku kwiga ikibazo n'inyishu gusa ntibaze ngo bige ibindi kandi noneho ikindi naco giteye amakenga ibi vyo gukora arazo ntituvuga ibujumbura gusa ni uko intara imwe yose ibize ingene yigenga n'ingene bikora hanyuma ikindi naco nta tegeko na rimwe ririho ribigenga ikintu rero uriko uragikora atategeko wisunga atategeko rikwereka ingene ukora bica biramwo ingorane rero nico gituma dusaba ko by'ukuri ah, hoba guhindura ujejwe inyigisho mu gisagara ca bujumbura tumubajije ibijyanye n’icyo kibazo yashimye kugira icyo abivuze ko mu makuru avuga mu gisata cy'amagara y'abantu hari indwara itaramenyekana neza yibonekeza ku mutumba wa mageni uri muri komine muyinga abanyagihugu bayita ibisazi kuko ngo uwifashe ariruka agakubitana imigere n'ibipfunsi agaturura ari uko bamusengeye mu buyobozi bw'intwara y'ubuvuzi bw'intara y'ubuvuzi ya muyinga bamenyesha ko ibyo ndwara atabyo baramenya yamara muganga Eric Nkunzimana aburamutswa agahamagarira abanyagihugu kwitura amavuriro abe abahegereye hakwizera amasengesho yonyine inkuru ya Pierre Claver eh, Barundi abashika mirongo ngo nibo bamaze gufatwa n'iyo ndwara nk'uko bimenyeshwa na Emmanuel Gahitira umukuru w'umutumba mageni uri muri komine muyinga abafashwe ngo bariruka ibituma abanyagihugu baho bayita indwara y'ibisazi ikiyituruza ngo n'amasengesho fabian basekahino ni umukozi w'imana mu rushengero rwa penekoti rwaho imageni aratubwira ingene iyo ndwara ifata n'ingene abarwayi basengerwa kubwiwe ngo ni indwara y'amadayimoni iyo ntara twebwe tubona ari umugambi w'imiyaga mibi tuvuga mu bayibonye kubera abo bantu mu gufatwa arahagarara ahantu akiyumvira ukabona cyangwa guhindura impanuro agatanga mu kanura ke baguzwa muri icyo gihe rero abo begeranye baca bamufata agaca acangura kubatera imigere cyangwa akabakubita ibipfunsi eh, icyo gihe rero iyo tumusengeye arashobora gucakira aheza umwanya mutoya akongera agafata mu buyobozi bw'intara y'ubuvuzi ya muyinga ngo ntibaramenyeshwa ivy'iyo ndwara muganga Eric nkunzimana burongoye agahanura abanyagihugu kwitura amavuriro ntibishinge amasengesho masa icyo tubahanura n'ibyo twaba duhanura abenegihugu bose mu gihe amagara yabo ahungabanye bategereza guca bivura amavuriro abegereye bakabavura hanyuma ari byo ayo mavuriro abona yuko bibarengeye bagaca babazana ku ivuriro ry'akarere iyo ndwara kandi ngo ikarira abantu b'imyaka iri hagati ya cumi n'ibiri na cumi n'indwi abahungu n'abakobwa Pierre Claver Barundi Muyinga Radio Isanganiro Isanganiro inama isumba ingimba ku isaha itandatu n'iminota mirongo itatu n'itanu misiyo za Gisanganiro tubandanye n'amakuru twabateguriye haribonekeza ubukene bw'isukari mu makartier yo mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura bamwe mu banyagihugu bo muri zone ya Kayihosha na Kamenge baganiriye na hadisanganiro bavuga ko ahibonetse bayigura amafaranga ari hagati y'ibihumbi bitatu n'ibihumbi bine ku kiro bagasaba leta gutorera umuti ico kibazo kugira basubire kuronka isukari tubategabiri Tuge ikibazo cy'isukari kitugejeje kure brema. Ebana ubunya abana kuri bakima agasukari twagahebye isukari ubu unye naho ugiye kuraba nta na hamwe uyikura usanga ikiro bakubwira ngo ni ibihumbi bine kandi ugize ngo uranayirose usanga baguha idakwiye bakaguha inusu n'irobo ubu rero hageze abana tubarungitse ku ishuri ntibagende kubera bamenyereye kunywa agacayi mu gatondo hariho n'abandi twafashe ingingo tukagura utuji tugaca tugera turabahendereza kugira tubone ko abana bagiye ku ishuri isukari ubu unya nta muntu n'umwe aronka isukari kimwe gusa agiye muri heha niho nama mbona bafata isukari mugana hano ufise agakayi k'umuryango ariko rero ako gakayi k'umuryango utagafise naho naho uba utare wo ngaho mw'iyo karitiye nta sukari ushobora kuronka jewe naratetse akabuyi inzi ngo ndaronka agasukari abana banywe ako kabuyi narakamenye kubura agasukari naraherereye muri kati yose gasukari ndakabura icyo kibazo cy'isukari murengere mugikemura mugabikura mu nzira tukaronka isukari abene gihugu ikibazo cy'isukari kirakomeye kweri ngaha mu makartie kweri leta nihagurukira abe ngene yodufasha twe bene gihugu turafise ibibazo kabisa kugenda kurondera isukari hose ku mabutike tukayibura byari aha iwacu muri mirango bari bazanye isukari bayitanga kukimenyane mu nyuma barayibika batubwira ko bazoyitanga ejo saa cenda tugiye dusanga kera isukari karishye yaraheze ntituzi n'ingene vyagenda bwa karere tuherereyemwo haribonekeza koko ubukene bw'isukari mwe bidasanzwe aho duciye hose turondera agasukari ko kugaburira abana kayi ntayo dushobora kuronka amabotike yose nta sukari n'amalimentasiyo amwamwe nyene nayo nyene usanga ata sukari n'ibonetse nayo nyene usanga imaze umwanya urume rumara hama iyo isukari itari kiraboneka ingorane ni nyinshi abana bajya ku ishuri ntibaba bakironse kakayi n'abagwayi nabo nyene ntibaba bakironse akayi urumva rero yuko ingorane zica ziba nyinshi kuko nk'aba bana bacu bamenyereye kugenda banyoye akayi abana bo muri maternelle bo muri primaire uca usanga ibibazo bibaye byinshi mu muryango no mu kibano twe dusaba yuko isukari koko yobandanya iboneka hama tugasaba leta yuko yoshyiramo ingufu zimwe zidasanzwe nimba umwimbo bashobora kongereza umwimbo kugira ngo iyo sukari ishobore kuboneka kandi ishikira bene gihugu bose mu gihugu cyose cy'u Burundi si mu gisagara ca bujumbura gusa ariko no hagati mu gihugu abanyagihugu baridoga ko bataronka isukari ngayibonetse naho ikagugwa amafaranga menshi abagize icyo bavuga mu kiganiro iwanyu havugwa makica kagisanganiro cyo kuri wa mbere haciye igihe kitari gitoye nk'amezi nkangahe ashika nk'atatu tugenda tubona iboneka nabi nabi noneho rero aho bigereye ubu usanga n'abahora bateka icyayi bahebye henshi usanga bugaye abajejwe intwaro twebwe ntabyo twigwa turababwira kuko tuba turi kumwe na bariya bantu b'abadandaza n'abakuru b'abadandaza abo nibo babiraba na cyane cyane twebwe nk'abantu bato bato tutari muri ibyo turabisha ijisho mugabo biratugaruka agakombe ni magana abiri ari ijana mugabo gace usanga ngo agakombe ni amajana abiri mbere ubuhoho naho waba wiyumvira guhoha ironka ubu nta naho woza kuyirondera kuko isukari ubu nyine yabaye ndanse rwose yarengeje aho n'uyisinya kayo yidandaza ngo kujya kuri umogi ahubwo hano n'abadandaza bahora bayidandaza bayigenewe kuyidandaza ubu ahubwo nta n'iyo baronka nabo nyine ubwacu bironke ahubwo sinumva ko twe ukuntu isukari tuzoyironka kubera ahubwo yabaye ndani nibaza yuko muri sosumo ko ata sukari nkeka yoba none ko itaza hama tuyibone nyamba yoba ija ahantu nize rero hama tuyironke ko na twege buraza umwene gihugu abuze ako kayi aza arafata ko ari ingorane mu buyobozi bukuru bw'ihinguriro susumo bamenyesha ko mu ihinguriro hatajahindutse bagasaba ahubwo abajeje intwaro gukurikirana igurishwa ry'isukari na cyane cyane abadandaza baduza ibiciro uko bishakiye ufashwe agahanwa hisunze amategeko Aloise ndayikengurukiye hasaba abanyagihugu kudomakuru tokabo bose baduza igiciro cy'isukari cyashinzwe na leta tubandanirize ano makuru yacu mu avuga mu gisata c'imibana abanyagihugu b'igihanga mu ntara ya Bubanza bavuga ko ku mafaranga yo kwiyunguruza yabaye murengera bivuye ku mazi y'uruzi kaje kaca mu barabara ari menshi abiyunguruza babasuguma kwikinga canke bakabaheka ku mugongo ku mafanga ari hagati y'igihumbi n'igihumbi n'amajana atanu kugira ngo bashobore gushikira imodokari nayo imirima yarigeze kwimbura benshi bayihebeyeyo mu ntwaro bagasigura ko bariko bakora ibishoboka kugira ngo ubwo ruzi rusubize rusubire mu nzira yago ya kera imashini zaratanguye kwimba imiserege kuri uyu wa mbere nubwo bitari byoroshye kuko amazi ari menshi cyane n'ingo tubaza space caritas kabanyana amabarabara ava igihanga ariyo bita transversale mu gifaransa aja kwibarabara rikuru RN5 abayacamwe muri kino gihe barengana bigoranye kuko yuzuyemo amazi y'uruzi kaje kegwataye inzira nko kwibarabara rya gatanu riva ku mugwa mukuru mukuru wa komine rishika ku ikaburimbo kugira ngo umuntu arengane amazi bamusuguma ku ikinga ku mafaranga amajana atanu igihumbi kugera ku gihumbi n'amajana atanu bivana n'ingene umuntu angana aho ikinga ryahora rigenda ku mafaranga amajana atatu ubu rihagenda ku mafaranga igihumbi gushika ku gihumbi n'amajana atanu imodokari yemeye guca muri ayo mazi n'ibihumbi bitatu gushika ibujumbura yahora ari amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana atatu barenga yabo desire arongoye ishyirahamwe ry'abunguruza abantu abantu igihanga akamenyesha ko imodokari zine zo mu bwoko bwa porobogisi arizo zimaze kononekarira muri ayo mazi izindi zirenga mirongo ibiri bene zo baciye bazihagarika ubu kugira ngo umuntu aronke imodoka imwunguruza ni nk'itombora abarimyi b'umuceri bavuga ko bawuhebye usangukira muri ayo mazi kuko bidashoboka ko bawugenya ni hagati ya transversale ya gatandatu y'indwi n'iy'umunani n'ibindi bitegwa bitari bike byari bigeze kwimbura ko biro birononekara cyane nk'uko abaremyi babimenyesha mu ntwaro igihanga basigura ko bariko bakora ibishoboka ngo urwo ruzi rusubire guca aho rwahora ruca kera inyuma y'urugendo rw'abashikiranganji bane igihanga kuri uyu wa mbere umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu yategetse ko ibyo bikorwa byo gutiyura umuserege w'uruzi kajeke byoba byarangiye gushika ku munsi wa kane w'inundwi amazi asubire guca aho yahora aca kera space caritas kabanyana igihanga isanganiro buraca bugacana ayandi mu magara y'abantu no munsi tubayagira ku ndwara ifatira ku mushaha iranga umwanya umwe no kuyinga ahandi n'umunezero ndenzarugero mu gifaransa bita trouble bipolaire muganga w'inyifato Eric Hasa umutima asigura ko iyo ndwara ishobora kuva ku ruhererekane rwo mu miryango ukunwa indenzarugero inzoga n'ibiyobyura cyangwa kandi ibihe bigoye umuntu yaciyemo mu buzima abagabo ngo akaba ari bakarigwa cyane idonido na honera muco ingwara yo kuyinga ivanganye n'umunezero w'indenzarugero ariyo mu gifaransa bita trouble bipolaire ngo umurwayi ashobora kumara nk'amayinga abiri ari mu mubabaro w'indenzarugero ahandi akamara nko gushika ku mezi atatu ari mu munezero w'indenzarugero muganga Eric Kasaba umutima yanonose iby'inyifato akaba yanatanguje Ishyirahamwe rya psychologue sans vacances asigura ko ibimenyetso ari byinshi bivanye n'igihe umugwayi arimwo umugwayi aragira ukuyinga akabura ingoga akabura inguvu akihebura akumva menga ubuzima bwiwe ntacyo bikimumariye gushika naho yokuya ku buzima hakaba n'igihe rero cy'umunezero ndenzarugero ugasanga ariko aratanga amahera agura ibintu bidakenewe hagira n'igihe abura itiro kandi ukabona ko ntacyo bimutwaye haragira n'igihe usanga afise icyo navuga ni kwiyerekana ugasanga arambara neza kandi ugasanga arambara ibintu birenze nubwo ataburyo yaba afise hari aho usanga kandi aguma yitira abakuru akandi kenshi aravuga cyangwa akora ibiterasoni kenshi akavuga n'ibintu byinshi ku buryo uri kuramwumviriza ubura icyo ufata n'icyo ureka fata nk'amayinga abiri ari mu mubabaro ndenzarugero yihebuye atisukura hakabaho n'igihe cy'amezi nk'atatu aba ariko muri faze nuvuga nti umunezero ndenza rugero kwa muganga iyo babonye ibimenyetso ntibashoka bemeza ko ariyo kuko ibimenyetso umurwayi agira ashobora no kubigira mu gihe cy'ubuyabaga kuva ku myaka mirongo ibiri ntidushobora kwerekana umurwayi afite iyo ndwara kuko ibimenyetso ntibitwereka tuvanye n'imyaka umuntu aba afise nk'abaganga b'inyifato baravuga ko bifata nk'imyaka cumi kugira ngo bashobore kwemeza neza ko umurwayi afite iyo ndwara kuko umurwayi aguma ahinga yihindura ava mu kuyinga hanyuma akajya mu munezero rugero benshi rero bisaba imyaka myinshi kugira ngo bashobore gupima iyo ndwara hariho n'ubuhinga byo bita amabiyo marikeri berekana ko umurwayi afite iyo ndwara abagabo ngo nibo bakarigwa n'iyo ndwara bafatiye ku bituma umuntu ashobora gufatwa n'iyo ndwara turabye no mu biharuro byo mu buvuzi bw'isi yose turabona ko abarwayi bitigiri abagabo bafise bisumba iby'abagore turabye n'ubuzima abagabo bacamwo bwa minsi yose kenshi barahura n'ibintu byinshi bituma iyo ndwara yiyerekana abana ibihumbi bibiri na cumi na rimwe dufatiye ku biharuro batanga muri oms hmm. bavuga yuko ku bice mirongo ine ku ijana abenshi bafatwa n'iyo ndwara mugabo ivyo bice bikaba bigabuyemo gutatu hariho ibice bine ku ijana by'abantu usanga iyo ndwara barayivukanye hakabaho n'ibice novuga ni mirongo ibiri by'abantu baba barafashe ibyaburamutwe hakabaho rero n'abantu baba barahuyeye niko novuga nk'amavenema atandukanye ugasanga umugwayi yarakuze neza mugabo nko ku myaka mirongo ibiri ku myaka mirongo ibiri n'itanu arahuye n'ibintu bimuhungabanya ugasanga arafashwe n'iyo ndwara n'ubucana yandi mug muganga Eric asa umutima yanonosoye iby'imyifato adusigura ingene bafasha umugwayi afise ibimenyetso byo kuyinga bivanye n'umunezero n'ingene bo iyo ndwara aho bishoboka ndagushimira honera muco ni na hano duce dusozera amakuru twe twabateguriye ndabashimira mbigwe mwese mwere mweteza abiri shimira Alphonse kubw'Imana yafashije kugira amajo ashobore kubashikira